Kanboko erriko sartzean, itxasotik eh, marineerako bidean, buigek eh, burutu nahi du etxe proiektu bat, kasik lau hektarea laborantzal lur arglitzazke proiektu horrek, eta horren salatzeko manifestaldira deitzen dute, larun batuntan, biak, biak, beraz, marienia ez unki lemapean, atxaleko hiru hontan izanen da, erriko etxetik, eh, abiatuko dena, gurekin ditugu, kanboko bi txia hitzu iriartu guti, eta maia behiri, egunon biak. Egunon. Manifestaldia deitu duzue larumatuntarako, zer espero duzue mobilizazio hortatik, zer aterako da larumat eh, gauean? Uh, nahi bauzu lehenik, eh, nahi ditugu jendeak informatu zertan giren uh, gure Aipatu, dugu bai. bai. Eta zertan giren, behaz, bada sortzi urte bataian nahi girela, hor eman dugu petizione bat eta petizione horrek... Eh, bi mila eta behatzi uh, eh, kasik hiru mila izen pedura bildu ditu. Uh, eh, Dola hiru urte egin ginoen berdin eta uh, ukan ginituen mila eta sortzeun izen pedura. Uh, gero uh, eh, azpimratu behar da ere majoritateko eh, hamar hautetxik uh, uh, eman dutela gutun bat hauzapesari eranez ez direla ados proiektu horrekin. Atik hauzapesa ados da, errikotxe ados da. Ah, segur, hauzapesak uh, izenpetu du permisa, denaiten du uh, proiektu hori burura ino uh, ekartzeko. Hala, eta bez senditzen da ere hor, eta orokorki senditzen da ere eskualeri guzian uh, autetxien partetik badela uh, <coughs> ikus molde uh, berezi bat alaike, uh, oartzen dira, PLU hori duela hiru urte boskatia izan zen erre elkarguan, eta kasik segur gira, segur, egun balitz, ebe ez zutela hola boskatuko. Zenta ikusten da eskualeri guzian, uh, izan da Arbonan, uh, Kambon, Isarin, uh, Lakarin, Aiexan, uh, atzo entzundugu askaraten, bai. eskualegi guzian badira holako problemak. Seur bai. da lugaren gaiak hartu, du, hartu dela importantzia bai. ondia, mhm. eganen dut eh, azken uh, urte hauetan, hilabete hauetan, <clears throat> menturaz ere Arbonako okupazioaren ondotik. Justu hau pundu bat egiteko Marianieko kasuan, uh, eraikitzeko permisa izenpetua da, beraz bai, bai. Eh, legalki eh, etxe hori e-, egiten alda. Bai, e, baina izan da arazo bat, horien permisa etzen egukia. bazen, e, luzen luzentasunean e, zabait etzena joiten, eta behaz guk hori ikusi dugu, eta salatu dugu, Eta hala ere, eh, nahi zuten eh, pasarazi eh, errikotxeak galdein du erri elkargoari uh, PLUaren uh, arraudia, arramoldatzia, eta guk informatu ditugu uh, hori etzela normala, eta beharrik ez dut erri elkargoak ez du honartu. Bez, mementoko, mementoko, denak gelditia dira. Nahi du egan, eh, ezin dela eraiki lur horietan mementoan, eh, zer, zer bada eh, judizialki bada mm, bide bat irekia? Bai, hala. E, guk uh, kadek eta guk pausatu dugu uh, rekurso bat. Guk erraiten duzularik? Uh, nahi dugu nerria. Kadek. Oposizioko taldeak, berazkan bon. Hala. pausatu duzue? Bai, bai, e, zat eta plu zat. Bez, hor guaitan gira, bi erantzunak. Eta bi erantzun horiek eh, suspentsiboak dira, edogan bitartean, ezin dutela eraiki? Hala, ez. Nun ez duten berriz beste permisabat pausatzen. Ulertzen? Hala, be behar dute beste permisabat pausatu. Mm, bon, Mementuan, mementuan uh, eh, denak blokatia dira. Galderaz hori zen galdera, juridikoki gaur uh, astelenean uh, buigek uh, ditu bere eraikuntzak, posible du ala ez du posible? Nei gaur ezo errekurtso bat hor pelua edo tokiko urbanizatze planoak eh, badu errekurtso bat, emana beraz dola irurte. Eta errekurtso horrek ez zuen blokatzen nahi baduzu eh, eh, aintzinatzea eta frokada nahi zeta izan errekurtso bat, errekuetxeak eman ziola eraikitzeko baimena buigi. Beraz nahi baduzu hor hasten altzen, baina argitzuk erran duen bezala orain baita araudiarekin problema bat, proiektua moldatu behar dute. Nahi, ba- den bezala proiektua ez dute uh, presentatzen al. Atik, nahi izan ez gero aski fite uh, luzerak eta mugitzen dira eta abiatzen abiatzena luke. Ados. Berriz lehen galderara itzultzeko, zer esperu duzue uh, eh, larumatuntako mobilizazioaz? Uste duzue oraino uh, mobilizazioekin olako proiektuak geldiarazten aldirela? bai, <laughs> sinesten dugu, beharrik, e, nahi bozu nahi dugu eakutsi eh, herriko etxeari ere, uh, ebe populazionia ez dela ados, holako, uh, ez dakit noran, diru logikarekin, uh, zenta badakigu arras ongi, lururi lur hori eraikigarria pasatu dela zenta jabeak dira lagunak eh? hori erran behar da, argi eta garbi badakigu. Nor dira jabeak? Zalagoiti eta kolber, jaunak. Eta uh, berri zerten... Hauza lagunak erretan duzu, eh? Bai, bai, bai. Nahi bozu, bon, euh, hori guretzat argi da. Eta uh, lurudik uh, alaikena eginuke azpimaratu denek ezakotzen dituzte, baina biziki ederrak dira laburantzaren zat balore handikoak eta lur horietan eh, denak egiten aldira. Bai eh, barazkiak, bai hartua, eh, bai bila, bai kabalak ezartzena, le zinez, hori uh, lur horik pasatzen balin badira egun batez eraikigarriak, enfin, eraikitzen balin badituzte horren gainean, Uh, joan denegu nean, marizek erten zuen, uh, ez nola eskuaraz, ez tanka dekol, hori hori pasatzen, hori uh, ezin dugu onartu. Hori zen ere ondoko galdera, zendako kontra ziste, erantzuten alko amaia behiri, bai. zendako kontra ziste ez du behar etxe bizitzarik kanbok? Bai, hori baino lehen, hain nuke biskat gehiago erantzun zure aintzineko galderari mobilizazioak balio duenet nik uste dut ez dugula auturik. Ez eh, momentu batean e, nahi badugu segitu bizitzen Euskal Herrian, populakuntzaren irabaziai begira, e, behar ditugu e, etxe bizitzaren inguruko politikak e, bojokatu, egokitu gure populakuntzari, nahi bat dugu eh, Euskal Herrian egina den eh, elikadura bat, eta ez badituguna nahi logika horiek, hori helikadura eh, ekartzen dela ez dakigu nundik, ez dakigu nola produzitua den, eta ez dakigu langileen eskubidak errespetatuak diren ango egietan, nahi bat hori guziaren gainean ukan nola baiteko... Eh, kontrol bat edo bederean informazioa aukaiteko eskubidea, produkzio horrek Euskal Herrian egon behar du, eta nahi badugu elikatu Euskal Herritik, behar ditugu eh, lujak horretarako, behar ditugu laborariak horretarako, eta laborariak behar dute duinki bizi. Orduan, eh, ez dugu, galtzeko duguna undiegi da, jaiteko jo, ba, manifa bat gehiago ez noa. Ez ez joan gaite zen, bojoka gaite zen, hau ez badugu irabazten, e, galtzen dugu gure tokia Euskal Egean ere. Laizteg, e, eh, onartuko dugu, e, ezin bizitze Euskal Egean, joan engira bizitzera beste egialde baterat, nun alokairuak e, pagatzen alditugun. Hori ez da opzio bat, nire usteaz, eta horregatik, lehen pausotik, behar dugu hori bojokatu, eta sentitzen dugu, hori indarra bada, Eh, bai ahbonan, bai anbain bat egitan, lortzen dugu gogoetak, gogoeta batzu eh, biziki tradizionalistak direnak eta ez zirenak bat ere prest mugitzeko, e, hasten dira muitzen, hasten dira beren buruak galdezkatzen, kontestuak ere laguntzen du, bai e, COVID-a egoerak, bai ukraniak eta nahi den guziak aldatzen ditu gauzak. Ez, ez zinda izan dola bost urte zen diskurtsoa eta hori guk pusatu dugu eta hor senditzen dugu badela partida bat irabazteko eta ez da etxean egoiteko momentua. Eta orduan, orduan berriz lengo galdera, eh, kontraziste eh, kanbok eh, ez du etxe bizitza beharrik? Kanbok badu etxe bizitza beharra, etxe bizitza sozial beharra, badugu beranta handia, ari gira isunak pagatzen ez baititugu betetzen behar diren tasak. Horatera bidea izan daiteke orduan? Proiektu hortan, bat ziren etxe bizitza soziala, guretzat aitzaki utxa da, eta nahi baduzu, mentalitateak aldatzen dira ere gehiengoan, eta hoartzen gira, kanbon diren etxe huts batzu, hasten direla konpontzen, erabiliz eh, diren tresna batzu, eh, egiteko etxe bizitza soziala beraz. Kanbok baditu aukerak, baditu aukerak, eta gainera zorion du ditugu gehiengoa hasten da bideo nire johatzen ez baita beste aukerarik, eh. eta poliki-poliki eh, lohtuko dugu ukaiten etxe bizitza duinak, jendeak erosten edo alokatzen dituenak, eta hori guzia laborantza luja jangabe. Hmm. Ez baituko denborarik, justu azken, azken galdera bat, e, biharko manifestaldian nola iraganen da, itzordua iruontan egiko eh, erriko etxean, ustu eman duzuela, mm nola iraganen da, eta jendeari zer dei elustatzen eh, diozu, eh? Bon, Bez hasiko da erriko etxetik, eta traktorak ere, e, etorik, laborariak etorriko dira traktorekin, Eh, batzuek eh, joanen dira eh, marginatik, beste batzuk beste lur batetik. Ez duguna sobera aipatu, baina lur horire Riko etxearen azen ektaraterdi saldu dutena promoro, promotore bati. eraikitzeko ikitzeko hor ere eun etxe bizitza eta beste traktorak handik joanen dira. Hori marienetik kanpo, ba? bai, beste lur beste lur bat, ba. e, eta behaz e, hiruontan, eta gio elgarrikin e, joanen gira, eginen dugu karrikana guxia, eta berriz jautsiko gira, hiri erditik hor trinketaren ondotik pastoko gira, eta berriz etoriko gira herriko etxerat. Fite-fite bihitzez, e, okupazio modelo bat arbonan bezala pentsatua da edo ez? Behar balin bada, presgira, eh? hori ikusi behar dugu, eh, ez da, ez da okupazio bat eh, engaiamendua ondia da, baina eh, hipotesia guziak idekiak dira. Bak erriko behar bat bihitzez, erraitea manifa, joan den aldiko manifa zinez kanboa ahek antolatu zuten talokala zen, eta hor, hainbat elkartek ere deitzen dute, eh, Lurza India, LB, Kada, BC, Gaztetxek, eh, Gaztetxek, eh, ere erakusten du, zabalago, zabalago, zabalago izanen da. Agitxuri hart urruti eta maia berri, mil esker gurekin izaneko izuntan, eta be, manifestaldion bihar. Ba, bai.